Sɛdeɛ w'asɛm seɛ no, wokaa sɛ yɛnkɔ wiase afanan nyinaa. Awurade, yɛn de, yɛnkura. Asɛm yi so na yɛnam, na nnipa nte w'asɛm nka, na wɔn nsakra. Ma wo nwosra ne wo nkronkron mmɔ wura asɛm yi mu. Faako a mokasa sɛdeɛ woyɛ hɔ Nyankopɔn no, saa gye fa w'asɛm seɛ. Wo na wɔsoma asuafoɔ de nsɛm pa hyɛɛ wɔn anom, ma wɔkɔeɛ na wɔkasaeɛ, da koro nnipa mpem mmiɛnsa sakraeɛ. Owura Yesu, bɛboa yɛn. Adwuma yi, bɛfa no dommum. Yɛwura ne mu deɛ mu a. Yɛahyɛ wo din anuonyam sɛ ɔne Onyame nokwafoɔ. W'adom nti bɛboa yɛn ɛnnɛ ne berɛ a aka nyinaa. Amen. Meda mo ase. Ɛnnɛ, asɛm a menam Onyame asɛm so de reba ne sɛ, Asɛm bebree wɔ wiase wɔ Bible mu. Sɛ ɛnnɛ mehwɛ wiase a, Wiase nnipa nyinaa kurukyire wiase nyansa nyinaa. Yɛde agu adeɛ bi a yɛfrɛ no sɛ afidie badwemma so. Yɛato no din sɛ kɔmputa. Nyansa nyinaa ɛna agu kɔmputa so. Te sɛ megyina ha deɛ meyɛ yi, sɛ obi bɔ ɛwɔ na sɛ bi a mewɔ intanɛt kafe bi anaasɛ intanɛt program bi a, mom sɛ ɔba a, mom sɛ me a megyina ha yi, dwuma a meredeɛ no, ɔhwɛ na kurukyire. Mepɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ ɛnɛ nyansa a aka wiase nyinaa ɛne Bible. Ɛne Bible. Sɛ obi pɛ sɛ osua nwoma na wamfa Bible anto ho a, bɛ wiase no, nwoma sua nyinaa no bɛma ayɛ korɔmfoɔ. Wote office, wonim nyansa, wasua nwoma, wakɔ university, wakɔ di degree, PhD degree, ne nyinaa wabɔ, nanso wote office a, na woyɛ korɔmfoɔ. Na Bible no deɛ ɔbɛbɔ no kyerɛ sɛ korɔno no yɛ dɛ yi ɛnyɛ Hanania, Misael ɛne Asiria yɛ ɛde wɔn kura Babilon kurom kɔsua Kaldea nyansa. Bible se wɔn fɛ Nyankopɔn asɛm ɛde to wɔn ho so esuro Nyame ɛde Nyame asɛm kɔɔ sukuu no. Bible se ɛbɛrɛ no duru yɛ no na nyansa a wɔ Babilon mɛn mu no yɛakɔ Daniel nkyɛn kɔbusa no a na yɛ huru nyansa. Mesak, Abednego, yɛɛ dɔm kɔeɛ a yɛkɔto wɔn din no, na afei ahoɔdenne a ɛfiri Onyankopɔn mu no, na ɛwɔ wɔn nkyɛn. Nhyira nka ne din daa. Enti ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ Bible yi, me deɛ meto ne din a, mese yɛfrɛ no Nwoma Badwemma. Nwoma badwemma nsakurupii bi a biribiara ne bɛba biara no, sɛ wode to Bible no ho na sɛ woanhwɛ yie ansua deɛ Bible no ka no a, na sɛ wobɛkɔ sukuu, abɔ digirii, akɔ baabiara, nanso Bible no nka wo ho a, wokɔtena ɔfise a, wobɛyɛ korɔmfoɔ. Ɔman no nyinaa bɛhu sɛ wonim nyansa. W'adwene mu dɔ, woakɔ sukuu akɔ akyiri, adeɛ bia woyɛ bia yɛ, enti yɛto aba ma wo na kɔyɛ aban, kɔyɛ MP, kɔyɛ Minister, nanso ɔpɔn Bible no nka wo ho a, wokɔ akɔtena office, wobɛyɛ korɔmfoɔ. Amen. Enti ɛnɛ. Asɛm a mede to mo asɛm no ti no, mato din sɛ, Obi di aba no. Obi di aba no. Na obi di ɛna kwan so. Na obi nso di ɛna kwan so. Amen. Afe yi bɛ yɛ yɛ yi, ɛna wo di anyɛ yi a, ebi a na fi ebi si no, wo di ɛna. Ɛyɛ mo tena ne mpaebɔ. Fa mo tu nyame so. Obi di aba no, obi di ɛna. saa. Na adeɛ biara no, yɛhwɛ deɛ ɛsiiɛ, ɛne yɛde abɔ yɛn ho bra, yɛde yɛn adeɛ ato ho ahu sɛ deɛ yɛreyɔ no, ɛbɛboa yɛn anaa ɛmmoa yɛn. Enti matena ase ara hwɛ saa kasa yi a ɛnnɛ merebɛka yi, mmom sɛ ɛnhyira wo. Saa. Ɛnome wom, ahwɛyie wom, bɔne ho suro wom, bɔnefakyɛ wom, asisie, asisie sɛ wosisi wo nua no, hwɛ no yie, ɛno nso wom, aboo, nkwagyeɛ, ne nyinaa yɛ dɛn, ɛna wabɔ no kɔfa, ɛna wato ne din sɛ obi di aba no, na obi di ɛna. Wonam dwa yɛ tia, na akɔ mu sɛ. Ɔkorɔmfo o, ɔkorɔmfo o, na yɛgye no yɛ ne borɔgo, ɛbɔ ne tiri so, akwankyɛ ne tiri, na ɛkɔduru hɔ a, mepakyɛ wo o, sua biribi firi mu. Wowɔ ba barima bi wɔ hɔ a, wokɔ a na watu no fo, na akwadaa no ne deɛ aba no, ebi a na wo ba no nso deɛ yɛ dɛn? Ɛnam san so. Nhyira nka Nyame din daa. Amen. Arm robber, mepakyɛ wo o, ebi a Na wɔkɔgyina kenkan pɔpɛɛ mu a kɔgye adwadifoɔ sika ama ɛberɛ a yɛkyee woɔ no yɛbɔɔ wo tuo me nua a woyɛ arm robber a wode anya maaeɛ no hu sɛ wo yɔnko deɛ na aba no wɔkyena wo deɛ bɛtumi ayɛ dɛ hyɛ biribi firim na sakra wadwen yɛbia na awurade ahummɔbɔ amen First Corinthians chapter ten verses number one. Na anuanom. Na anuanom. Mepɛ sɛ mede sie mu. Wɔse wɔmpɛ sɛ wɔde asɛm wei sɛ sie yɛ. Na mepɛ sɛ mede asɛm yi sie mu sɛ. Yɛn agyanom nyinaa hyɛ mununkum ase. Onyankopɔn de n'ahoɔden ne tumi kɔyii Israelfoɔ afiri Misiri mu asase so no. Bible se, Na ɔde wɔn kɔ Kanaan. Na wɔn nyinaa hyɛ mununkum no ase. Na wɔn nyinaa hyɛ Onyankopɔn mununkum no ase. Aha. Na wɔn nyinaa faa po no mu. Ɛna wɔn nyinaa faa Ɛpo Kɔkɔɔ no mu. Kɔ. Na wɔbɔɔ wɔn asu de tuu Mose so. Na wɔbɔɔ wɔn asu atuu Mose so. Aha. Mununkum ne ɛpo no mu. Mununkum ne ɛpo no mu. Kɔ so ɛ. Na wɔn nyinaa dii honam. Na wɔnyina no honhom fam anonneɛ korɔ. Wɔnyina no honhom fam anonneɛ korɔ a ɛne Yesu Kristo no kɔ. Na wɔnom firi honhom fam botan a. Wɔnom firi honhom botan a. Na ɛdi akyire no mu. Na ɛdi wɔn akyi kɔ. Na ɔbotan no ne Kristo. Na ɔbotan no, Bible se, ɛne Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Akristofoɔ, mepɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ, ɛnyɛ yɛn pɛ nso ɛna Yesu Kristo ɔbaeɛ o. Yesu Kristo wɔ hɔ ewiase mfitiaseɛ. Ɛnnɛ, mebeyi nneɛma bi adi ama woahu sɛ, sɛ obi nya asotwe tete mmara no mu a, wo deɛ nam kwan so. Ɛbɛyɛ papa anaasɛ ɛbɛyɛ bɔne? Asɛm. Kɔ so ɛ. Nanso wɔn mu kɛseɛ no ara ansɔ Onyankopɔn. Nanso wɔn mu fa kɛseɛ no ara ansɔ Onyankopɔn ani. Na wɔgyinaa wɔn ɛserɛ so hɔ. Onyankopɔn kunkum wɔn. Adɛn ntira? Kɔ ɛ. Na wɔde yeinom ayɛ nhwɛsoɔ ama yɛn. Wɔde wei ayɛ nhwɛsoɔ ayɛ dɛn? Ama yɛn. Ama yɛn a yɛdi akyire. Wokɔka Bible mu sɛ apam dadaa nni hɔ. Apam dadaa deɛ ɛnneɛ nyɛ. Mesrɛ wo o, yɛsua nneɛma bi firi apam dadaa no mu de ba foforɔ mu, yɛhunu sɛ asɛm wei sii bi a, deɛ ɛyɛ pɛn so wɔanya, nnipa korɔ anya ne kyɛfa a, wo nso wo deɛ na nkwa so yɛ dɛn? Ɛba. Israelfoɔ nam srɛ so no, wɔnkorɔ dɔɔ bɔne. Onyame de ahoɔden ne mmaninyɛ na ɛkɔyi wɔn firi asase a na wɔte so a na ɛyɛ Misrim asase, nkoasom mu, ɔbrɛ, amanneɛ, yaw, ohia, ahokyerɛ, ɛhyeɛ, ɛkum. Onyame de ɛkɔeɛ no na ɛkɔyi wɔn firi asase no so. Wɔmotɔ diri srɛ so a, na wɔkorɔ dɔɔ. Ae, yɛte Misrim a nka yɛdidi anan. Yɛte Misrim a nka yɛwe nam. Anka yɛ bi ɛ fa ɛ adeɛ yɛ ɔmo tɔn no kɛyɛ tie fa ɛ dabi apo yɛ bi wɔ tamilɔn sɛ onyankopɔn hɛ ɛna ɔsɛ nkurɔfoɔ mu aso ɔde ɛna ɔde abɔfoɔ aduane ɔmo di ɛna ɔmo de brɛ nanso ɔsɛ abɔfoɔ aduane kɔ ɔmo di yɛ no ɔmo nyinaa nsɔ nyame ani Enti adeɛ biara a wopɛ sɛ nnipa nyɛ wo hɔ no, yɛ a yɛ no saa. Aleluia! Wopɛ sɛ ɛbɛdu mmerɛ bi ama obi ahu mmɔbɔ a ɛnnɛ obi ayɛ mmɔbɔ no, yɛ a na nso hu ne mmɔbɔ. Ɛyɛ mmerɛ a Onyame ahyɛ to. Onyame bɔɔ n'adeɛ nyinaa wieɛ no, Onyame wɔ nhyehyɛeɛ a wayɛ de ato wɔn a n'abɔdeɛ biara. Ɔsakafo ti mmiɛnsa. Ɛdeɛ biara ɛwɔ mmerɛ a onyame ahyɛ ato hɔ. Wɔn mmerɛ nsɔɔeɛ a, to obu ase. Na wɔn deɛ mmerɛ, obi mmerɛ atwam dada. Sɛ obi mmerɛ atwam dada deɛ a, tena ase dwene ho sɛ, wo nso wo mmerɛ bɛyɛ yi, ɛbɛsɔ. Na mmerɛ na ɛbɛsɔ no, na ɔka sɛ adeɛ no ɛyɛ nhyira, ɛnome, papayɔ, bɔne fafire, bɔne fakyɛ, ne nyinaa wɔ bi. Enti, w'ankasa asɛm no kɔ so no, na obi rehu deɛ sɛ wo nso yɛ dɛ yi. Esi a wode bɛka ho. Obi abu obi dua. Wagye ne nneɛma de ekuta no ampa akyɛ. Woda so kuta adeɛ no, mesrɛ wo o, ɔno ne deɛ aba no, wo nso deɛ nam kwan so. Ɛyɛ mmerɛ, ɛnso. Ɔbɛsi a aboa futukɔkɔɔ de n'ani agyeɛ no, nsuo bɛtɔ ama aboa pɔtorɔ ne ho akyerɛ no. Nsuo tɔ a, apɔnkyɛni ani gye anaa mebɔ anaa wohu saa hɛn na futukɔkɔɔni no aka nnuam. Futukɔkɔɔni wode no na ɔka nnuam na pɔtorɔ da nsuo mu a ɔde mawie mawie mawie mawie pagyaw ɛnɛ na wawie a Na deɛ ɔde awoɔ twaa no toa no, wɔkyerɛ ne mmerɛ so a wɔde to bɛwo ama ne mma no rebɛyɛ yie, nanso wo mma no adane kwasampafoɔ, ɛfiri sɛ obi deɛ ba a, na obi nso deɛ yɛ dɛn? Hwɛ yie! Awoɔ wɔ ne mmerɛ, ɛna owuo nso wɔ ne mmerɛ. Owuo wɔ ne mmerɛ, mpakyɛw, wɔwɔ ase. Pakyɛ wo, ɛna na ɔkɔ awiase ane ade bɛ wo sika ti bi no, wo huni? Ebi bɛ kɛkɛ aso asa kɔ yɛ bɛ de bɛ wo hia wi bi no, wo huni? Ɛyɛ mmerɛ, ne mmerɛ aso. Ɛdeɛ bɛ na bi tu ho fo wɔ hɔ. Owuo wɔ ne mmerɛ, ɛnyɛ wo nwu yei. Sua nyame asɛm di nyame asɛm wakyi. Ɛwu a, wawu ama nyame fi sɛ biribia wɔ ne mmerɛ. Na obi deɛ baa na obi deɛ nam. Wokɔ yɛ no yade bɛ nipa no. ɛna ɔda mpa soɔ ɔhwɛ nnipa a ɛresu wawu agya busua wɔyɛ defoɔ wɔwɔ sika nanso prɛkɔ na ɔwu biribi ne yɛ sika nie ɛberɛ a wokɔtoo no no ɛdeɛ na wosua firi mu ɛsɛ ɔgya wotua biribi firi sɛ ei sɛ kwadwa mmira abadeɛ a menim sɛ ayɛ mfeɛ mmiɛnsa me mmerɛ bɛba yɛ na adwene saa bia wɔ ne berɛ owuo wɔ ne berɛ kɔe Ɛyɛ mmerɛ. Wɔn ne deɛ aba no sɛ tie bia wo deɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛba. Wobɛkɔ ne obi adi obi tirim ne watɔ ne wɔ su. Mesrɛ wo. Mesrɛ no. Mede wo atu ɔman Ghana. Ɛmu nipa fo ama nipa wuru sɛ sɛ ɛnɛ na ato me anaasɛ me ne ho nkyere me a. Mepakyɛ wo. Bible se. Onipa hwe ase a, ne na wiɛ hɛn no. Sɛ yɛ kan fo kasa o, sɛ yɛ Bible, onipa sɛ ɔhwe ase a, ɛyɛ bi a ne na wiɛ hɛn no. Na mmom, wɔkyena. Wɔkyena. Ebi a yɛ bɛsɔre. Sɛ obi deɛ ba a, wo obi deɛ yɛ dɛ. Ɛnam, ɛyɛ mmerɛ. Ɛyɛ mmerɛ. Awo na wonya nwoe a, to wo bo ase hwɛ Nyame anim trenee kwan so. Babayɛ, obi nso deɛ ɛnyɛ saa na ɔhwɛ o. Wɔne wɔn nyinaa na ɛrepɛ awoɔ. Ɛna Onyame adom ɛna adeɛ afei Nyame ayɛ ama woɔ. Wɔne wɔn nyere ho sɛ wɔbɛbɔ mpaeɛ ama ne deɛ no aba mu sɛdeɛ ne nua deɛ yɛ den ɛbaa mu no. Na mmom ntoma a wɔde rekɔda ahyeɛ wɔ asɔredeɛ. Akua no ntoma adwo nsa ne ne mpaboa nkɔ. Jewfoɔ no ba no, wonim sɛ deɛ John yɛ wɔɔ ɛyɛ tit for tat. Wanyere ne ho a ne ma sɛdeɛ ne bɛkɔ ɛna ɔyie sika fi ne bɔfɛ no ɛna ɔde twaa n'aso na yɛn. Na ɔde sika no bɔ ɔsɔfopanin no akoa no twaa n'aso. Ɛbɔ ɔsɔfopanin no akoa no baako yɛ dɛn ɛtwaa n'aso na yɛn. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ Peter sɛ. Fa wo nkɛntɛ san hyɛ deɛ ɛhyɛ. Fa wo nkɛntɛ no ɛsan hyɛ baabi a ɛhyɛ. Sɛ obi gye sika na ɔde sika no na obewu di a, ɛnnɛ obi de sika kum yɛn a, ebi a wo a wo wo wode sika kum yɛn no, wɔkyerɛ sɛ tie biara osu bɛyi wɔn akatua saa. Nhyɛ kɛlɛ mi di daa. Twenty seven three. Ɔkyerɛ sɛ mpa. Ɔkyerɛ de ɔmu nsu. Ɔsɛ yɛ. Ibu ɛmi nsu. Ɛna Yuda oyi ni maa yɛ no. Ɛna Yuda oyi Yesu so maa yɛ. Owu ni sɛ ɔbu ne fɔ no. Owu sɛ Yesu Kristo ni ebu ne fɔ no. Onu ne ho. Onu ne ho. Judas akwagye Bible nim sɛ sɛ tie biara Yesu Kristo no yɛ masa. Masa deɛ sɛdeɛ ɔsi nam ne nam a ɔdwane dwane na ɔyera yera no Yesu bɛyera. Yesu bɛyera. Nti ɔkɔ Jewfoɔ no hɔ no ɛna ɔsɛ moma me ɛnwetɛbena aduasa. Ɛyɛ bread wakɔtɔn Yesu. Sɛ Judas nim pɛfɛ sɛ Yesu no ɔbɛyera firi Jewfoɔ no nsam. Wokan Mat fourteen vɛs fɔti fɔ no a, ɛwɔ hɔ, ɔse, Na deɛ ɔyii ne baeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnee, sɛ deɛ mɛfrɛ no no, ɔno no. Monkyɛ no, na monhwɛ no yie, monhwɛ no yie na momfa no nyɛ dɛn? Moanhwɛ yie na mode no kɔ, na sɛ owura no kɔ yera deɛ a, momma mmɛka nkyerɛ me sɛ mobɛgye mo sika. Me, Yudas adwene no, saa na wote asɔre dɛm, woadwene saa na ɛteɛ, ka yɛn mu ye. Wɔn a wɔnhyɛ da nyɛ korɔnfoɔ, ɛna wɔnhyɛ da nni amayɛnkye no, da biara nso asɔre sika yi saa na ɛsa. Awurade fa nkyɛn yi. Ɔsɔ yi. Ɛti ɛsɛm paa. Ɛti ɛdi ɛmu nsu. Ɔsi dɛ. Ɛmu ɛmu nsu. Yuda ho no. Yuda ho no. Wɔn yɛ ɛni nyinaa no. Wɔn nsɛm bɛyɛ. Tuufo yi ti Yesu Kristo a. Yesu ɛntumi anyira. Anyi ne ho. Ɛnfiri wɔn nsɛm deɛ. Ooo. Oh. Agyenkwa no ɔnyɛɛ bɔne. Wanyɛ bɔne sɛ me ne wo yɛhyɛ da yie no mae. Sɛ yɛnku no ahuhuma n'asɛnduam ne yɛngu n'anim ase, ɛyɛ me ne wo mmienu ntra. Kɔ so na me tie. Na w'ani da ɔyere no mu a yɛde hunu sɛ wabu no fɔ no. Ɔnu ne ho. Ɔnu ne ho. Na ɔde ne ntadeɛ aduasa ne sane brɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no. Ɛsan brɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no. Kɔ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Mayɛ bɔne sɛ. Mayɛ bɔne sɛ. Mayi mogya a. Bɔne nni wo mma me. Mɛyi mogya a bɔne nnim no de ama. Kɔ. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛfa yɛn ho bɛn? Ɛna wɔn se, Ɛfa yɛn ho bɛn? Wo ara hwɛ. Wo ara hwɛ. Asɛm a woka yi, ɛbɛtumi aba mu saa? Sɛ woayɛ bɔne nti yɛnyɛ dɛn? Ɛna deɛn? Na ɔtoo nnwetɛbena aduasa no guu asɔredan no mu. Ɛna ɔtoo nnwetɛbena aduasa no guu asɔrefie. Ɛyɛ ma no sɛ yɛde owia moɔ sɛ no menem na yɛkɔ gyaa no kɔ ɛpo mu. Wate aseɛ? Wote aseɛ? Ɛno nti no, ɛberɛ a ɔnya nwuiɛ no, ɛsɛ Judas nya na katua nsa ansa na owura no ayɛ dɛn wɔwu asɛnnua so. Ɛsɛ me Yesu yɛbɔ m'asɛnnua so yɛbɔ me asɛnnua mu ɛwɔ dua so a wo Judas deɛ wode ahoma ɛna bɛsɔ wɔn mene ɛfisɛ obi deɛ aba no Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne ba no a odi n'akyi no sɛ ɔnkɔ ne nua no nkɔware ne yere no na ɔne no nwo ba, na ne nua no dii no ayera. Ɛnna Eri. Ɔse, Na Onan nim sɛ mma no nyɛ ne dea. Onan nim sɛ mma no a ɔbɛwo no nyɛ ne dea. Na ɛbaa sɛ ɔkɔ ne nua no yere no ho a. Enti planee, planee, ɔplanee, planee. Ɔplanee sɛ ampa da deɛ me ne no bɛda deɛ Te sɛ Ghanafoɔ sɛ sɛ mo dɔɔso Enti mo nyɛ family deɛ Family deɛ Planning Enti wɔn nso wɔplanee sɛ da deɛ wɔne no bɛda deɛ Na mmom nsuo no ɛbɛyɛ ɔba no ba dea a, ɔma no yɛ dɛn? Ɛnkɔ ɔbaa no mu na akɔwo ɔba. Hallelujah. Amen. Eti ɔno nso planee kɔ na planning na ɛboa no naa. Ɔsi na ɔma no gu fam sɛe. Na wɔanwo mma amma ne nua. Na wɔanwo mma amma ne nua. Na deɛ na ɔyɛ yi no yɛ bɔne wɔ Awurade anim. Na adwene bi wɔ hɔ a ɔredwene a na ne nyame asɛm nkɔ a wɔahwɛ ne nyame bɛku. Na deɛ ɔyɛɛ no, ɛyɛ bɔne wɔ Awurade anim. Na deɛ. Enti ɔkum wɔn no. Enti Onyankopɔn nso kum no. Na afei Yuda ka kyerɛɛ n'ase no sɛ. Ɛnna Yuda ka kyerɛɛ n'ase Tamar sɛ. Kɔtena kura mu wɔ w'agya fie kɔsi sɛ me ba Sela bɛnyini. Tamar, kyerɛ sɛ deɛ nkwadaa no asa ka baako pɛ. Akwadaa nso afei ne awo no a, wadi bɛsɛ mfie bɛsɛ num. Enti kɔtra wo papa fie nkɔpem sɛ akwadaa no a wadi mfeɛ num no ɔbɛnyini. Amen. Amen. Ampa, Yuda de asɛm wei pamoo Tamar firi ne fie kɔɔ ne papa no fie sɛdeɛ ɔbaa bi awuo anaa ɔbarima bi awuo na abusuafoɔ ba abɛpam ɔbaa yi afiri n'abusua fie. Anaasɛ ɔbɛyɛ firi ne kunu fie. Ɛyɛ ahometesɛm. Na nnɛ ɛna wobɛpam obi afiri ne kunu fie yɛ a woyɛ asew anaa akumaa yɛ a wobɛgye a mpakyɛ wo ɔno de aba no wonim deɛ bɛtoɔ wonim deɛ bɛtoɔ akumaa babɔsoɔ ɛne ɛbra ne sii dae ɛne ɛbra abra a wakɔ brɛ ne ho ɛne wɔsi dae a yɛnhwɛ na womɛgye ne nyina firi nsɛm wo nso wɔ ku ɛna ne ne teɛ sɛdeɛ wopam akumaa no W'amɔ mpa yɛ yia o yɛ bɛ pa wɔn. Amen. Nti obi di aba na obi di ayɛ dɛ. Ɛna so aso. Kɔsɔ ɛmu ti. Ɔsi efiri sɛ anyɛ saa ɔno nso obewu sɛ ne nua no. Ɛ kaama yɛ ti akɔ wo papa no fie no sɛ ahwɛ yi a ne bɛ yi mɛ ma wo tena ha wɔn nso bɛ wu sɛ deɛ ne nua no awu ɔno kɔsɔ ɛ. Ɔsi kaama kɔtena n'agya fie. Ɛna kaama yɛ dee. Wo wo yere awu wo deɛ waware wayɛ wedding ahyɛ wedding ring wapia bɔnten aba awe akyekye me tama meda so wɔ me papa fie metwa wo ba na ɔbɛnyini no bɔhyɛ bi wɔ hɔ a na kwasi abu aba mu wo ne nipa sɛ bɔ bi a na wobu no kwasi a ɛbɛboa wo wɔsɛ ɔdeɛ ne kra na ɔde ne wura yi twam no owu. O, na n'ase yi da nso kodu twɛ ne nyaa no a, nka yɛ asɛm. Obu okunu mu a, nkɔnkɔnsa. Ɔno deɛ ne nkɔnkɔnsa. Kumase asetena a sɛsɛ ɛwɔ mu ne ɛnɛ Ghana ne wiase a ɛteɛ no, ɛbɔ a anɔpa bɛyɛ sɛ nɔnkoro kɔbɔ nɔndu na ɛtumi hu sɛ wɔbɛn bi to borɔno so na sɛ wɔnyɛ adwuma a Ɔno deɛ ne nkɔnkɔnsa n'adwuma a wɔyɛ ano wɔsoa ne kunu a na ɔde no akɔsi botire botire ɛna ade wo kunu fa na yɛbɔ yɛbɔ yɛbɔ wo tiri ɛna wotase wo kunu nsɛm na ade gu hɔ me kunu kwadwo mansa na wate ya deɛ ɔwɔ tiri na wate nwi baako ɔno ɔbɛbrɛ papapapapa ne yɛakyekyere yɛakyekyere nwi no ɛde ato wo tiri so Atoro nkɔnkɔnsa ɛne ɔman mu nsɛnkeka dɔɔso. Obi yɛ presenter, ɔte afidie so, ɛna sɔfoɔ bi akɔto akwadaa amanaa, ɛna wɔ presenter ɛna wakɔ huhu asɛm no, ɛna ade abɛtena FM so na woka. Ɛyɛ sɛ woka me yɛ nyinaa te bie, na mpaatwa wo nso woatɔ ho yie deɛ. Ɔsɔfoɔ deɛ na aba na ɔkɔto mu nano, na presenter wo nso deɛ obi a na yɛ dɛn. Na wufi he? Na, ah, adɛn na woate ha? Barima biaa nso, adwamanfoɔ a ɛwɔ ne kasaa nko. Anaa meboa? Ɛdu baabi na sɛ ɔbaa bi nso dwa, adwaman, adwaman kɔ akyiri kɔɔsi no a, wɔnam a, ɔkɔdu baabi na mmarima wɔ mu, mmarima wɔ a wonim. Ɔbɛtumi kɔgyina hɔ siri bubu ne mu, ei, sɛdeɛ nso yɛsra ne yɛgu yɛ mu. Kyɛ sɛ mmarima atwa hyia. Oh, wɔfo ho aniwu. Ohu aniwu. Sakra adwene. Na Awurade ba. Hallelujah. Ɛma nso ti sisi kikikiki okodu baabi ɔbaa wa. Ne kasa asesa. Ne nante asesa. Ee. Yaba wiase. Wɔn yɛ sakra. Ɛsɛ Onyankopɔn kum nipa bi a. Ɛnyɛ ebi apɔnkye na n'ani gye ho o, na kwasiabu a wɔabu no no, ɔpɛ sɛ n'anim gu aseɛ. Hallelujah. Saa na obi teta wɔ, bra ho yie. Obi teta wɔ, bra ho yie. Ampi, obi teta wɔ, abaayewa bi teta wɔ, yasoma no. Woyɛ sɔfo a, yasoma nipa saa, wɔteta wɔ, na wɔnya wɔ a, wɔbɛgu wɔn anim ase. Hallelujah. Ɔbaa no kɔ so mfidie. Ɛna ɔse yɛ. Na ɔse ɛneɛ ma me awɔwɔ asedie kosi sɛ wode bɛba. Ɛna ɔse ɛneɛ te sɛ adeɛ a wode akwankyɛne bɛbrɛ me deɛ a, fa adeɛ bi si awowa. Fa adeɛ bi si awowa. Yɛka awowa si a, adeɛ bi a wode rema me na wode adeɛ a woka ho asɛm no ba a wabɛgyeɛ. Yɛfrɛ no awowa sie. Kɔ. Ɔse na ɔkaa sɛ ɛdeɛ na memfa mensi wo awowa. Ɛna ɔse maame, sɛsei paa wɔ adeɛ bɛɛ paa na wopɛ? Kɔ. Na ɔse, Wo nso ano nkaa. Ɛna ɔse, Wedding ring na ɛhyɛ wo hɔ no. Ne wo ho ma. Wedding ring na ɛhyɛ wo hɔ no. Mepakyɛw, wo ne me bɛda deɛ a, woro ma me. Ɛna deɛn? Ne wo ho ma. Ɛne ahoma no a ɛbɔ w'asen no. Yɛ ma wo yɛ barima a ɛkyerɛ sɛ woyɛ sikani. Wo ano nso yɛ dɛn? Bae na fa ma me. Kɔ. Ne wo nsam poma. Ɛna poma no a ɔkuta woɔ no, mepakyɛw, ɛno nso yɛ dɛn? Fa ma me. Na ɔde ma. na barima no tiri ho nkyerɛ adwene sɛ ɔbɛwɔ adwaman hyiaa woboa ne ho nneɛma nyinaa ɔtutu de ma ɔbaa no bible se solomon ɔse ɔhunu adeɛ a ɛyɛ kyɛ wɔ wuo ɔbaa nakoma mu afidie ne asɛw na ne nsa yi ɛyɛ ɛhoma Ɛnneɛ so deɛ ɔs Bible se deɛ ɔsuro Nyankopɔn no ɔbɛfiri ne ho afi na deɛ wakyiri ɔtuo no dɛ ɔbɛkyew afei ɔbɛtumi hyew bɛrima bɛkɔ na bɛn katakyie na bɔto sɛ kuhaa na ɔsuo no ɔte nsuo asɛ ne ba wu nsuo no ba nwui ɔbaa na ɛhyew no saa Awurade mfa yɛn nkae yɛn. Amen. Kɔ so ɛ. Ɔsi na ɔde maa no na ɔkɔɔ ne ho. Ɛna ɔde maa no ɛna ɔne no kɔ daeɛ. Na ɔne ne nyinsɛnee. Ɛna ɔne ne nyinsɛnee. Na ɔsɔree na ɔkɔɔɛ. Ɛna ɔsɔree mmoamoa ne ho ɛna ɔkɔɔɛ. Na ɔyi ne nkata anim ne firi ne ho. Ɛna tɔma. Obi yɛ minista, mese ɔbɔ nsuo a wakɔ nyinaa ansa adeɛ a wayɛ no epie a, adeɛ a wayɛ no sɛ epie a, w'anim agu ase. Ɔsɔfoɔ bi saa, sɔfoɔ, ɛkwan a wonam soɔ, ee, ɛnyɛ deɛ deɛ ɛkwan na ɛbɛ. Ha? Wɔbi sɛ meyɛ odiifoɔ. Odiifoɔ, gye sɛ ɔde bi ɔta, ɛma nipa ansa na ɔnya nkwagyeɛ. A Yesu Kristo baa no, ɔbɛsa yadeɛ no sɛ ɔnya pia ɔta a, ɔsa yadeɛ no a, na ɛkɔ. Ɛkɔ. Na mo nso mopɛ saa yɛmfa nyɛ mo. Yɛmfa nyɛ mo. Ɛnɛ sɛ nnipa paa bɛtena aseɛ abɔ abrabɔ kronkron ama onyame ahu ne bɔbɔ no, ɛnɛ nte saa. Gye sɛ hayɛ, ahayɛ, ahayɛ ɛna mma yi adiifo yi ɛne asɔfo yi abɛyɛ so wɔn adiifo so wɔn asɔfo yɛntumi hunu Ha! Na sɛ guare baako bi kɔ baabi a, ɔsɔfo no nka kyerɛ no sɛ, Maame, wo haw no sõ dodo. Enti kɔpɛ dua a gu a bɔɔ so na fa bra, na mfa mma akwankyerɛ. Na wo a wusi kwae mu na dua no a ɛda hɔ no abu aba wɔ so a, ɛne wo ara a wote hɔ no. obi da fiase obi da fiase polisi nya sɛ bi a ɔtwerɛ ne nti sɛ sɛ nipa na ɛne kɔ fiase nso adeɛ no na ka nipa no na ɛne ɔno o nanso kura no kɔka na sɛm sɛ deɛ nkakoa na sɛm no te a ɛbi a nkakoa no deɛ afa na nkɔtum Sese ɔno deɛ aba ɔda fiase. Mm. Operation yi wo deɛ bɛba. Mm. Wate aseɛ. Wo deɛ bɛba. Wɔn mu egu wɔn mu egu wɔn mu egu saa sɛɛs wɔn anasɛ prisons no ne wɔn nyɛ dɛ nibɔyɛfo Yesu Kristo kan ɛwɔ Luka sɛmpa eti edu mmiɛnsa. Ɔsesa wɔn mu ɛyɛ nsa. Me papa bi yɛɛ bi to nam nsɛm fun kura na ɔdi me na me nana yɛ ɔhene nti obi ati nkuruma baako ɔda prison nkuruma o ɔda prison obi atwe sekan akɔ kum nipa me papa yɛ mpi ɔnam asase so na deɛ ɔnim sɛ meme deɛ baayɛ meda prison hɔ no daakye wo deɛ bɛɛdɛ yi obi deɛ aba no obi deɛ nam nyabotrɛ Agyantefo ne ɔwayafo a mowɔ Ghana, mowɔ wiase, monhwɛ yie wɔ mo atɛnmuo mu o. Asɔfo a mubu atɛn, monhwɛ yie o. Ahemfo a mubu atɛn, monhwɛ yie o. Na ɛnɛ na mede aba. Ɔkyena, wo deɛ bɛba. Ebi a na Nyame repɛn so. Na wo deɛ wokɔgyina Nyankopɔn ni. Hallelujah. Amen. Kɔsɔɛ. Aduonu num na ɔsɛ na ɔkɔfaa no baeɛ no. Aha. Ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛ n'ase sɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ n'ase sɛ. Ɔbarima a ne nneɛma nie yi. Ɔbarima a ne nneɛma nie no. Ne ho na manyinsɛn. Ɔbarima a ne nneɛma nie no, ne ho na manyinsɛn. Kɔ. Na wɔasi hwehwɛ mu ɛ. Ɛnna ɔse, Waa, m'aseɛ yi, asɛm no deɛ, waa hwehwɛ mu o. Na hwɛ hwan nso a no kaa ne ne. Ka wei a ɛkuta me, ɛyɛ hwan dea? Na homa homa. Ka wei a ɛkuta me, ɛyɛ hwan dea? Yɛsɛ ɛyɛ Yuda dea. ɛnɛ na mede aba kyerɛ wode ɛbɛba sɛsɛ ghana no ɛteɛ no sɛsɛ ahoɔyɛ wɔ obiara mu kakra kakra kakra ma akɔɛ sɛ reserve players reserve player biara te hɔ nom a ne ho pere no sɛ bɛyɛ a yɛbɛtɔmeɛ ɛtuatoɔ no mu a na ma naa ne bɔɔlɔ wo korɔ no sɛdeɛ wɔsi to ne nan ɛne sɛdeɛ wɔyɛ coach gyina ne nkyɛn wɔhwɛ reserve player ɔte kɔbɔ na kɔhyɛ yɛ akae sɛ obi deɛ ba a na wodeɛ nam ɛnaa na ɔbra no a wote soɔ no ɛne ɔbaa bi nyi sɛ yɛ a ɔfaa ne ba no no kɔɔ hospital ɛna ɔkɔ ɔkɔtu nyi nsɛ no ɔtu nyi nsɛ no ana kɔra ne wuyi ah ɛsɛ wobɛyi wɔ nyi nsɛ anaa wobɛnyi nsɛ ɛnti wo ne no bɛkɔ ama nɛɛse ne yɛ ne tiri mu ɔden ɔba fam eti hwɛ ɔho yie na ehu sɛ sɛ yuda bi aba a yuda pawo na ase efi ne fie a animguase a ne bɛn hɔ afei na ɛkyɛ ɔbaa na ɔkɔtena ekura mu nso obi bi aba no na obi bi ayɛ na obi bi ayɛ na yona yona tu odinfo bi nso a odinfo bi nso a. Onyankopɔn somaa no. Onyame somaa no ara pɛ, ɛna ɔda abɛ ti Nyankopɔn soma no. Ɛna ɔkɔfa akwan a ɔpɛ so, na wɔkɔ Tarsis. Ɛna Onyame maa pataa kɔ mene noɔ, sɛ deɛ mo nyinaa mu nim sɛ Yona ɔda bɔnsuam anaa mewa. Na mo mmea ntie Yona mpaebɔ a ɔbɔɔyɛ, Ɔda apataayɛ mu wɔ po ase bɔ mpaeɛ. Ɛɛ. Ɔsi ɛpo mu wura kyekyere ne ti. Ɛkyekyere ne tiri nwi. Mesan mekɔ me mmepɔ hin ho. Asase apono akyiri adaban kaa me ho akyire kosii daa. Asase yi mu, sɛ asase nyinaa wɔ pono a, yɛyi me firi asase no mu, ɛto me twene asase pono akyi. Saa. Ah, afei na Yona wayɛ ankonam. Onipa foɔ. Makɔbu obi dua, agye n'adeɛ, mede obi akɔbɔ sonso, agye n'adeɛ, merekɔ Awurade, wɔma deɛ ho kwan ma me. Mpakyɛw, woyɛ saa a, wobɛbrɛ, wo yam bɛtwa kuro. Hwɛ, me mu adeɛ, adeɛ wɔ nsɛm wɔ ɛnyɛ, ɛnyɛ wo dea no. Fɔmɛ nipa korɔ, fɔmɛ nipa korɔ. Ei, ɛne ɔbɛ bere o. Ɛna na na mɛka kyerɛ wo sɛ ɔbonsam ɔnsuro mpaebɔ. Ɔbontam ɔbonsam no ɔnsuro mpaebɔ. Ade a ɔbonsam suro ne tene ne ade yɔ. Sɛ ɔbɛyɛ ade a ɛtene. Nti ɔkɔɔ Job nkyɛn no na Job tene ne abɔ ne ho ban. Na ɔbonsam tumi kɔ hɔ. Amen. Nti hwɛ yie na sɛ obi di abaayɛ a wo nso dɛbɛrɛ ɛbɛba wohia deɛ sakra. Nnipa bi nnim bɔnefakyɛ. Sɛ wɔn. Dabi oo. Ei! Ɔman yi mu mpanyimfo a aba kuro nyinaa mpɔntɔn, mede asɛm nam so retu wɔn fo sɛ saa bere no ɛsɛ ɔman no mpanyimfo a aba kuro no wɔka wɔn ho bom ne ɔman no etu anammɔn papa. Anyɛ saa a, mo mma no wɔn bɛkɔ akɔ aburokyerɛ wɔ yunivasiti ne nneɛma a sukuu akɛse akɛse no, mobɛwu agya wɔn. Mo de manson na egya wɔn. Mo ne Manson na egya wɔ. Adɔfo nom. Eti mo mo yɛ tu ɔmo ama mo mpanyinfoɔ, aman mu akɛsefoɔ, ahenfofoɔ, sɛ bia gyina na ɛsɛ ɛdi bɔ ne kyɛ. Yóò na bɔ mpa yɛ, onyame yɛ ɔmo ne akyɛ wɔn. Wɔyi wɔn afiri wohaw mu, wɔyi wɔn afiri ɔmo aniyɛ mu, wɔde wɔn ayɛ bɔ ne akyɛ wɔn. Afei mu yóò na bu afu. Kɔe. Yona, Aha. eti nna yi mu adi nkae. Ɔse dɛ. Na ɛyɛ Yona ani so asɛmmɔne sɛ. Sɛ. Aha. Na ne bo fui. Na Yona bo fui. Na ɔbɔ Awurade mpaeɛ sɛ. Ɛna ɔbɔ Awurade mpaeɛ sɛ. Ao Awurade. Ao Awurade Nyankopɔn. Ɛnyɛ m'asɛm a meda so wɔ m'asase soɔ no mekaeɛ nie? Deɛ enti a wosomaa me a mekae sɛ menkɔ no nie? Ei, nnipa bi tirim ɔɔden o. Deɛ enti a wosomaa me a mekae sɛ menkɔ no aseɛ nie? Ɛna Onyame nso wankɔ no ɛna ɔkɔ yii wo too apataa mu ɛyam ɛwɔ nsuo mu ɛna abɔ mpaeɛ ɛna Nyame de ɔbɔ ne kyɛɛ wo ɛna ankɔ ka asɛmpa no ɛna ɔman nso ayɛ dɛn asakra ho what's your problem Yona wo haw ne sɛn bio na ne bo afu kɔ Ɛnyɛ asɛm a meda so mu wɔ m'asase soɔ no mekaeɛ nie. Ɛna mekaeɛ no sɛ obi deɛ aba na obi deɛ nam wo deɛ na wabɔ mpaeɛ na anim sɛ Nyame bɔɔ. Ɛda a wobɔ mpaeɛ no, sɛ wo nso yɛ ma wɔn. Woabɔ mpaeɛ ma Nyame aboa wo a, ɛnnɛ na aduru me so. Me nso mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɔhu me mmɔbɔ na ɔmfa bɔne nkyɛ me. Awurade de akyɛ me a, wo haw no sɛe. Ɛka obi nko na nka ɔno nko ara ne ma yɛ yie. Na ɔno nko ara ne ma yɛ yie. Wo yɛ Nyankopɔn ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunfoɔ. Menim sɛ, wo deɛ woyɛ Onyankopɔn ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunfoɔ ampa. Wonim sɛ Nyame, Ɔyɛ Onyame a Ɔyɛ ɔdomfoɔ, Ɔyɛ mmɔborɔhunfoɔ, Wabɔ mpaeɛ, Ɔde wo bɔne akyɛ wo. Woanim sɛ Ɔbɔ mpaeɛ, Ɔde wo bɔne akyɛ wo. Adɛn? Ɔho, ɔho sɛdeɛ nnipa su teɛ. Obu tarifo na w'adɔeɛ dɔɔso. W'adɔeɛ dɔɔso. Na wo ne wo ho bɔne ho. Na bɔne a wo ka bia wo ne wo ho. Ɛna ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ ɔman no bɔne no. Ɛne sɛ ɔman no wɔ bɔne mu no. Ɔman no nso ayɛ dɛn? Anu wɔn ho. Mesrɛ mo o, obi deɛ ba a, ɛnɛ sɛ wobɔ mpa yɛ ma Nyame ayɛ biribi ama wo a, hu sɛ Nyame yɛ ma wo a, ɔkyerɛ bia na obi nso ayɛ dɛn? Wayɛ ma wo. Yɛ dɛn? Tɔ mu ase. na obi deɛ aba no na obi deɛ na ɛyɛ nsɛm bebree asɛm wɔ dwa wadi mu a wankasa yi ne sɛdeɛ ɛyɛ yi bi to obi kyerɛ wɔ ebi to aso fa bi to aso ɛna na ɔbrɔ no yɛ ti so yi ɛna ehu abaayewa bi a yadeɛ bɔ ɔno ɛna ebinom de ace na akyi no ɛna ebi sika bi yɛ ace wei deɛ yɛ bi abɔ ampaa ekohwɛ mu a yɛ ace sese na asɛ yɛ wɔwu wɔwu. Abrabɔ a ɔbɔɔ yɛ a yehuu sɛ ɛyɛ srɛkyee no hɔ no, nyɛ ɛno ara na ɔretoa so yi? Nyɛ ɛno ara na ɔnso gu so abɔ yi? Na ɔbaa no deɛ aba no, wo nso wo deɛ yɛ dɛn? Na yɛasua adeɛ bebree. Enti Yona etiri mu yɛ deɛ sɛ, sɛ wɔntumi mfa bɔne nkyɛ, yɛafa bɔne kyɛ. Ee, woyɛ aka te asɔredɛm. Wo ne obi yɛ aka te asɔredɛm. Wo na wosɔre a, wonam pɛyɛ tampo, wobɔ mpaeɛ. Hwɛ, fa bɔne kyɛ no. yɛ ɔfa bɔne kyɛ yɛn ka sɛ asɛm no bɔne fa kyɛ wɔm nhyira wɔm biribia wɔm kɔ so ɛ Matthew chapter eighteen verse number twenty three akoa tirimɔdenfoɔ no akoa tirimɔdenfoɔ no wɔte asɛmpa wɔte odi wɔn kan wɔma deɛ ɔne nsa ɔsɛ fɔ yɛ abakɔ no ɛte sɛ ɔhene bi a ɔpɛ sɛ ɔne ne nkoa bu akonta ɔpɛ sɛ ɔne ne nkoa bu akonta kɔ Nso nso Awurade yɛ sɛ bɔne a ɔyɛ no, wohu bɔne no, na wonni ho sɛ deɛ Ninewefoɔ nu ne ho a yɛ Yona yɛ no a, Awurade de wo bɔne bɛkyɛ wo, na ɔbɛyɛ ma wo, na ɛbɛyɛ yie. Hallelujah! Hallelujah! Ɔde ka ne kyerɛ. Matthew chapter eighteen, verse number twenty-eight. Na akoa no firi adi no. Na bere a akoa no de ten million na kyɛ no no. Ofiri adi ofiri adi pɛ. Okohuru ne wura akoa no mu baako. Ɛna okohuru ne wura akoa mu baako. Na ne deɛ. O akoa no a. yɛde tɛn bi deɛ wakyɛw owu a yesu ɔbɛwu agye yɛn yɛbɔ ne hodoɔ no nyinaa na kɛni anidasoɔ nkakaseɛ amaneɛ owuo ne nyinaa ɔde ayɛ wɔde akyɛ yɛn wo nua wo ne ne teɛ ɛnɛ nnipa mmienu te fie ɔmo nkɔ hɔ nnipa mmienu te fie ɔmo nkɔ hɔ Ne Ka baako pɛ no a ɔdɔ no, na ɔne no teɛ, na ɔne no da, na ɔnom ne kuruwa no, ɔno ɔkɔkyee no, ɛna ɔkuu no, ɛna ɔde no maa barima no. Hallelujah. Hallelujah. Ɔsɛ. Na David bu fuu pii. Na David bu fuu bebree. Etia barima no. Ha. David bo afuw. Wɔse na ne bo fuw bebree tiaa barima no a ɔyɛɛ saa no. Na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ. Na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ. Sɛ Awurade te ase yi. Sɛ Awurade te ase yi. Ɔbarima a ɔyɛɛ wei no. Ɔbarima a ɔyɛɛ wei no. Ɔse wuo. Ɔse owuo. Hallelujah. Amen. Na mpakyɛ wo nana. Sese yɛ ɔwɔ yi. Ne se kohunu sɛ. Obi nso ne se kae. Akɔ kum obi kunu afa ne yera. Nana yɛ bɛyɛ ne dɛ. Deɛ ɔkɔkyere odwa baako pɛ. Ɛne kɔyɛ hɔhoɔ ɛberɛ a ɔno nso wɔ dwa bɛsɛ paa ne ɔno koraa sɛ ɔwu a na sɛ obi de sekai ɛkɔkum onipa ɛfa ne yere ɛware a anaasɛ ɔne ne da a nana yɛbɛyɛ ne dɛn obi deɛ aba no o obi nso deɛ nam kwan so David yɛ kura fɛ wie da nana ɛ second chronicle nineteen verse four deɛ to hɔ David yɛ kura fɛ wawie sɛ ɔyɛ ɔhene Ɔhempɔn, mese nananom, mom yɛyɛ aboterɛ na nneɛma bebree wɔ hɔ nom a Awurade Yesu ba ɛho bɛda hɔ, ɛho bɛda adi. Ɔsɛ deɛ ne ne wɔ asɛm no anim, deɛ yɛyɛ ne ne wɔ asɛm. Nipa ne Nyame wɔ asɛm, Nyame ne nipa nso yɛ dɛ ɛwɔ asɛm, sɛdeɛ ɔka ahosiafoɔ na wɔka no a Hallelujah. Obi deɛ aba no na obi deɛ nam. David nim sɛ sɛ ɔno bɔne a wayɛ no ɛna ɔhene no a ɔhempɔn mu a ɔte akonnwa so wakɔdi saa nsɛm nsɛmfo wɔ se wakɔdi nsɛm a ɛte sɛ na woyɛ ba no sɛ yɛbɛka asɛm no akyerɛ wo a Onyankopɔn honhom ɛwɔ nyansa o. Onyame honhom ɛwɔ nyansa. Yɛsɛ sɔfo biara kofi gua mu ɛna obi akiri ne ho sɛ ɔyɛ ɔyɛ anointing pastor. Anointing pastor. Anointing prophet. Wɔn yɛ anointing. Wɔn yɛ anointing. Sɛ Nyankopɔn ɛfrɛ wo. Da biara yɛbɛte ho asɛm bɔne. Da biara. Ei, me nua asɔfoɔ, hwɛ no yie o. Ɔsɔfoɔ bi na edwa nkurɔfoɔ yere nom no. Ɔsɔfoɔ bi akɔdwa a obi yere ama asɛm aba hɔ, yɛde no akɔ FM so. Me nua asɔfoɔ, wonya dwa a obi yere nom. Obi dua aba no, wo deɛ yɛ dɛn? Ɛnam kwan so. Ɛyɛ suadeɛ bebree. afutu bɔne nti, wo kunu no agyaa wo. Adɛn ntira? Ɔno no, deɛ ɛwɔ otumfoɔ no, ne kunu gyaa no mfeɛ bɛyɛ sɛ nan nie. Ɔnyaa foforɔ nya nwaree. Deɛ ɔnya no koraa nso a, mpena ɛna ɔne no teɛ. Ɛnɛ deɛ Ghanafoɔ biribi apɛ sɛ mopɔre hye no na ɛyɛ fine. Kane a, kane no a na nnipa yɛ wɔ Kyema no, wɔ Kyema no koraa yɛ, na yɛ borɔfo. Anaa meboa? Ɛyɛ borɔfo o. Na ade bɛtwee mu deɛ a, Anaa wote aseɛ? Na sɛ ɔso obi ho deɛ a, yɛmfa no kɔtum. Akɔwe, wo mɛsesa adaberɛ. O mpakyɛ ɔnya boterɛ. Na asesa na daberɛ na a, ɔkyena owuo bɛsesa adaberɛ. Ɛfɔnɔ, deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ sɛ MP, deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ sɛ ɔhene, deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ sɛ ɔsɔfoɔ, deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ sɛ asɔreba, deɛ ɛyɛ ne sɛ ɔgyina hɔ sɛ ɔman ba papa no, Bible sɛ, ɔnhwɛ yie na wahwe ase. Scriptures ne bɔ mpae. Ɔsoro Nyankopɔn yɛda wo ase ɛnɛ nso deɛ wode akyɛ yɛn yi ɛso yɛbɔ ɔkyɛ sɛ wobie yɛ adwene na nsɛm a yɛte yie no awurade atumi agyina sɛ ɔsrɛni a ɔko ama ne wura na apia ne wɔnyam sɛ ɔtɛmufu a yɛanyɛ yera bɔ wɔ anim wei ɛna na yɛde kan aka ho asɛm boa yɛn deɛ bɛba akyire no nso